Հակառակորդը հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակել է ավելի քան 500 գրակոց։ Մաս Իսմայելյանը նշանակվել է հատուկ հանրարություններով դեսպան։ ԼՂ ազգային ժողովում շարունակում են 2017 թվականի պետական բյուջեի քննարկումները։ ԼՂ վարչապետը ԱՄՆ կոնգրեսում կազմակերպված միջոցառմանը հանդես է եկել ելույթով։ Սիրիացի փախստականների ընտանիքները Արցախում իրենց համար նոր կյանք են կառուցում։ Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Դավիթ Հովանիսյանը դարձել է ոսկե մեդալակիր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը շուրջ 40 անգամ։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր դրամաչափի ավտոմատ զենքերից եւ դիպուկահար հրացաներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները հակառակորդի նախարձակգործողություններին պատասխանել են խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Գիշերվա ընթացքում արձանագրվել է նաեւ արտակարգ միջադեպ։ Դեկտեմբերի 8-ին ժամը 2:45-ի րոպեի սահմաններում հյուսիս արևելյան Մարտակերտի ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում Մացու հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1996 թվականին ծնված Ալբերտ Հակոբի Պոստոլոկյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Այսօր լղը իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ-ը արկելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղությամբ Քենգերլի գյուղի հյուսիս-արևելքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Սակայն ադրբեջանական կողմը ՀԱԿ-ը արկելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքերը։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանը դեկտեմբերի 7-ին համանդրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել հայերենական մեծ պատերազմի եւ աշխատանքի վետերանների ու Արցախի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր սահմանդրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում հանդիպում է ունեցել տարածքային կառավարման ոլորտի պատասխանատուների եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարների հետ։ Քննարկվել են սահմանդրական բարեփոխումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Մասի Իսմայելյանը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, շնորհելով նրան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճան։ Դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցել ԼՂ ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ դրընփակ նիստը։ Օրակարգում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂ օրենքի նախագծում ԼՂ պաշտպանության նախարարության, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ֆինանսավորման հարցերն էին։ Օրվա երկրորդ կեսին բյուջեի քննարկումները սկսվել են ազգային ժողովի խմբակցություններում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը մասնակցել է ԱՄՆ կոնգրեսում կազմակերպված Արցախի անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը եւ հանդես եկել ելույթով։ Իր խոսքում ԼՂ կառավարության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր այն անձանց ու կառույցներին, որոնք աջակցել են Արցախի անվտանգության ապահովման ու զարգացման գործին ընդհանրապես եւ միջոցառման կազմակերպմանը մասնավորապես։ Նա նշել է, որ 25 տարվա բարձունքից կարող ենք փաստել, որ Արցախի հանրապետությունը նշանակալի հաջողություններ է գրանցել մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հարգման ու երաշխավորման, ազատական տնտեսության եւ ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի կառուցման ճանապարհին, սակայն դեռ չենք հասել քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական համակարգերի զարգացման ցանկալի մակարդակին իսկ որ առավել կարևորը, մեր ժողովուրդը մշտապես կանգնած է իր առաջնային պանժմունքին՝ անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերների առջև։ Ադրբեջանի պես Հայաստանի հետ երկարատև արճակատման պայմաններում Արցախի բնակչությունը ավելի քան 20 տարի շարունակ ոչ միայն գոյատևել, այլև արարում եւ զարգացնում է իր հայրենիքը։ Մենք զրկված ենք միջազգային աջակցության հնարավորություններից։ Չեն կարծում, որ ինչպես մարդու իրավունքները, այնպես էլ շրջակա միջավայրի պաշտպանության սահմաններն ու երկրի միջազգային կարգավիճակը չի ճանաչվում։ Արցախի տնտեսության եւ ավերված ենթակառուցվածքների վերականգնումը եւ հետագա զարգացումը հնարավոր են դարձել եւ ներքին ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման եւ մար Հայաստանի ու Սփյուռքի մշտական աջակցության ու ներդրումների շնորհիվ։ Բացի դրանից մենք բարբերաբար ներգրավում ենք նաեւ օտարերկրյա ներդրումներ, որոնք շոշափելի հաջողություններ են գրանցել։ Հետաքրքիր օրինակ է Սև Խավիարի արտադրությունը, որի մեջ օտարերկրյացի գործարար խոշոր ներդրում է կատարել եւ շուտով սկսել է Արցախի Սև Խավիար արտահանելը։ Շտապում եմ հանգստացնել ձեզ, որ ի տարբերություն մեր հայտնի հարևանների, մենք չենք պատրաստում Սև Խավիարը օգտագործել դիվանագիտության մեջ։ Կոնգրեսականներն իրենց ելույթներում աջակցություն են հայտնել Արցախի անկախությանը եւ զարգացման ընթացքին, ինչպես նաեւ դատապարտել են ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան, հավաստիացնելով, որ ամեն ջանք կգործադրեն տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Համբուրգում ընթացող ՀԱԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարների 23-րդ խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Յակոմինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Օրլիքի, Ստեփան Վիսկոնտիի եւ ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկի հետ։ Հանդիպման անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման առնչվող մի շարք հարցերի։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հակամարտությունը սպառնալիք է ներկայացնում Եվրոպայի անվտանգության համար։ Այս մասին Համբուրգում ընթացող ՀԱԿ արտգործնախարարների խորհրդի 23-րդ նիստում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը միակ վտանգը չէ, որ բախվել է Եվրոպան։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ինչպես նաեւ Մոլդովայում, Վրաստանում ձգձգված հակամարտությունները նույնպես վտանգ են ներկայացնում Եվրոպայի անվտանգության համար, նշել է Քերին իր խոսքում։ Կարորիա այսօր Արցախ ժամանած ավստրիացի բժիշկների խումբը Ստեփանակերտում իրականացնում է բարդ վիրահատություններ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Թուրքիայում ծնված Ավստրիայում ապրող հայազգի Արա Օղուրյանը բժիշկ անոթաբան է։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում հետազոտելով մոտ 50 հիվանդների, նա եկել է այն եզրակացության, որ Արցախում անոթային խցանման ամենագլխավոր պատճառը ծխելն է։ Հակառակ այն կարծիքին, թե ծխելը խցանում է միայն սրտի անոթները, բժիշկներն ասում են, որ այն սպառնում է մարդու բոլոր օրգան համակարգերին։ Հետազոտություն ցույց կտան, որ Արցախի ժողովուրդը շատ գծխ է։ Շատ են ծխում եւ անորմալ իրենց փոլո անոթները փակեն։ Եվ անոթի խցանման հիմնական պատճառը ծխելն է, նիկոտինն է։ Անոթների խցանում առաջացնող հաջորդ ամենատարածված պատճառը շաքարային դիաբետն է։ Ընդ որում խցանումը ժամանակին չախտորոշելու եւ չվիրահատելու դեպքում այն սպառնում է վերջույթների անդամահատությամբ։ Արա Աղուրյանի խոսքով այս վիրահատությունները հնարավորություն են տալիս խուսափել դրանցից նախ հիվանդին կյանքի որակը լավացնում է, իսկ երկրորդին, որ ամենակարևորը, ստորին վերջույթները բրգելն է, այսինքն անդամհատուն է ազատելն է։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի բժիշկ Անոթաբան Դավիթ Խաչատրյանի խոսքով անոթների հետ կապված միակ միջամտությունը, որ մինչ օրս կատարվում էր առողջապահության նախկին նախարարի պրոֆեսոր Հարություն Քուշկյանի հիմնած անգեոգրաֆիկ կենտրոնում, միայն սրտի անոթներին էր վերաբերում, այնինչ նման օրինակ խցանումներ լինում են նաև այլ օրգան համակարգերում։ Ուզում եմ անպայման նշեմ, որ վիրացները այն տեսակը, որ այսօր կատարվում է այստեղ, մենք առաջի անգամ ենք անում Ստեփանակերտում։ Դրա համար կային օբյեկտիվ պատճառներ, մասնավորապես սարքավորումների եւ միջոցների խնդիր, որոնք իրենց հետ բերել են։ Դրա համար եւ շնորհակալություն։ Այցը նաև փորձի փոխանակման առիթ է։ Ավստրիացի բժիշկները պատրաստական են իրենց գիտելիքները փոխանցել Արցախցի գործընկերներին։ Իմ այսի նպատակը Արցախ այցելել եւ այս այսի ժամանակ մեր ASCII-ի գոլեգաներում մեր փորձառությունը անօթափանության բնակավարում փոխանցելն է։ Այցի ընթացքում նախատեսվում է վիրահատել 15 հոգու ավստրացի բժիշկների խմբի Արցախից ու մեր հիվանդանոցից ստացած տպավորությունները Դավիթ Խաչատրյանին հույս են ներշնչում, որ նրանք նորից կվերադառնան Արցախ ու իրենց համագործակցությունը կտևի այնքան, մինչև որ մեր վիրաբույժները կսովորեն ինքնուրույն կատարել նման վիրահատություններ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի սրբատեղերը նոր կյանք են ստանում։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Այսպիսի եկեղեցիներից մեկն էլ Հադրութի շրջանի Հակակու գյուղում է։ Սուրբ Աստվածածի եկեղեցին կառուցվել է 17-րդ դարի սկզբին 1621 թվականին։ Գտնվում է գյուղի բարձրադիր մասում։ Եկեղեցու պատերը կանգուն են մնացել անցած 4 դարի ընթացքում, խորթային տարիներին ի տարբերություն շատ ու շատ եկեղեցիների, որոնք պարզապես քանդվել են, թալանվել սրբատաշքարերի պատճառով, այս եկեղեցին փրկվել էր, չնայած վերերացվել գոմի։ Անկախությունից հետո Հակակուի բնակիչները մաքրել, կարգի են վերել եկեղեցին։ Այսօր այն Շարենկան գունն է իր նախնական տեսքով, սակայն վերանորոգման խիստ կարիք ունի։ Վթարված տանիքն ու դրանից ներս հոսող անձրևաջրերը մի օր կփլեն բոլոր արհավիրքներին դիմացած պատերը, ասում է գյուղի տարեց բնակիչ Բորիկ Բաբայանը։ Մենք շատ եք դիմել, ասել են դրա ժամանակը չի, բայց ժամանակ գլուխը ժեշտող խփած էր։ Քամի վերցրելա, հիմա տես մնացելա ու տես էլ մնամա։ Սեփական ուժերով եկեղեցին վերանորոգելու գյուղացիների նախաձեռնությունն էլ հաջողության չէր հասել բանն է կարևոր փող հավաքեք, սարքեք, մի մասը չեն տվել, մի մասը սենց մի քիչ դժվար հարցեր էլի ժողովրդի հետ, հետո մի բան էլ ասեմ, չասի բեի այդ մոմենտների Իր երիտասարդության տարիներին Բորիկ Պապիկը խորհել ու չի հասկացել Սրբատեղին գոմի վերածած խորթային իշխանությանը։ Վիրավորվել է հոգու խորքում առանց գիտակցելու ումից է նեղացել կամ ինչից։ Պարզապես հոգու խորքում փայփայել է այն պահը, երբ եկեղեցին, որի անունն էլ այդպես չի սովորել Բորիկ Պապը, նորից կդառնա աղոթատեղի։ Այսօր եկել են այդ ժամանակները ու թեկուզ վթարված տանիքի ու կիսավեր պատերի ներքո այնուհանդերձ անսասան հավատով է այստեղ հակակույի հավատավորը աղոթում Մոնվարում անուն չունի, մենակ ասում են հակակվի եկեղեցի։ Գալիս են մոմ են վառում, այնա բանը տեղը կա, վառում եք։ Բելլալալայան այսօր։ Լուրեր միջազգային լրահոսից։ Ապրիլին շփման գծում տեղի ունեցած իրադարձությունները ցույց տվեցին, թե որքան վտանգավոր է Ղարաբաղյան հակամարտությունը, թե որքան անհրաժեշտ է ամրագրել հրադադարի ռեժիմը։ Այս մասին Համբուրգում ՀԱԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստում իր խոսքում նշել է ՀԱԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շթայնմայերը։ Ապրիլի սկզբին մենք տեսանք, որ ամեն բան նորից բռնկվեց այնտեղ։ Դա ցույց է տալիս, թե որքան վտանգավոր է հակամարտությունը, թե որքան անհրաժեշտ է ամրագրել հրադադարի ռեժիմը եւ հավաստիանալ, որ ընդանում են պատշաճ բանակցություններ, որ մենք ճիշտ որոշում ունենք, ընդգծել է նա։ Շտայնմայերը հայտնել է նաեւ, որ ԵԱԿ-ն բարբերաբար շարունակելու է աջակցել Միսկի խմբի եւ համանախագահների ջանքերին։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար է նշանակվել Բրունո Լերոն։ Ֆրանսիայի հայդատի հանձնախումբը ողջունում է նրա նշանակումը։ Հանձնախմբի նախագահ Հարութ Մարտիրոսյանը նշել է, որ ներքին գործերի նախարարը հայդատի ջատագով է եւ բազմից այցելել է Հայաստան ու Արցախ։ Նրա խոսքով նորանշանակ նախարարը երկար տարիներ հավատարիմ կերպով եղել է հայկական խնդիրների բարձրաձայնման եւ ներկայացման ջատագով։ Բրունո Լերուն նաեւ մեզ ներդրում ունի հայոց ցեղասպանությունն ընդունող ինչպես նաև ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագծերի ընդունման գործում։ Բրունո Լերուն այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ եւ մասնակցել անկախության 25-ամյակի միջոցառումներին։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը գտնվում է Ադրբեջանի Սև ցուցակում Արցախ կատարած այցերի պատճառով։ Մարզասերների համար Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում դեկտեմբերի 8-ից 11-ը կանցկացվի ըմբշամարտի ոչ օլիմպիական քաշային կարգերի աշխարհի առաջնություն։ Հայաստանի հունահռոմեական ոճում ներկայացնելու են Վարշան Боրանյանը 71 կիլոգրամ քաշային կարգ եւ Սարգիս Քոչարյանը 80 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Նրանք մասնակցելու են հավաքականի գլխավոր մարզիչ, օլիմպիական չեմպիոն Լևոն Ջուլֆալակյանի ղեկավարությամբ։ Իսրայելի Էլիադ քաղաքում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի միջև 20 տարեկանների առաջնությունում Դավիթ Հովանիսյանը դարձել է ոսկե մեդալակիր։ Նա պոկում վարժությունում բարձրացրել է 149 կիլոգրամ, իսկ հրմում 177 կիլոգրամ եւ երկամարտի 326 կիլոգրամ արդյունքով դարձել Եվրոպայի չեմպիոն։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8, հետագա ուժգնացում միջև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-ից 5 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։